Lau arglo tratatzen dituzte CLSPD kontseiluan delinkuentzia tipia, emaztek pairatu bortizkeria, bideko segurtasuna eta gaueko bizia. Emaztek jasan bortizkeriari buru egiteko, lanjer jaundiko telefona mugikor bat banatu dutela bimilata eta emezortzian errandu prokuradoreak eta uzapesak apartamendu bat lanjerean diren emaztean esku ezagidu, ahatik baionan falta dena biktimologia unitatea da Samuel Buelta Simon prokuradorea. Elle n'existe pas alors que dans toutes les villes comparables, euh, on a ce type de structure. Alors une unité de victimologie, c'est une unité hospitalétique à biandène egitura bat da, biktima euh, bere gain hartu behar duena zabalki. Donc avec une un appui psychologique. Sustengu euh, psikologikoaz gain, plenta baten pausatzeko desmartxan, bere traumatismoa eta zaurien azaltzen laguntzeko eta abar. Cette unité n'existe pas, pas aujourd'hui. Gaur egun ez da, euh, ospitaleak ARS-ari galdegin diogunen finanzamendua. Euh, le financement de cette unité. Eta sede hortaz gain, diada ospitalian den unitate mediko judiziala garatu nahi luke prokuradoreak ez baita dirustatua eta ospitaleak gastu guztiak bere gain hartzen baititu.